Prije nego što pođemo govoriti o novom hadisu, ponovit ćemo, ako Bog da, inša Allah, staro gradivo. To jeste iz prethodnog, iz prethodnog znači, hadisa. Prvo, ko će nam spomenuti tekst hadisa, kako glasi hadis? Od Omera radijallahu ta'ala anhu kaže da je čuo poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao njemu pripada od znači ono što je naumio. To bi bio znači tekst hadisa približno u prijevodu. U redu. Ko će nam kazati zbog čega je autor ovoga dijela, onda to lahkjam, spomenuo ovaj hadis u poglavlju Tahareta. Spomenuli smo tri razloga. Ko će nam spomenuti jedan razlog? Zato da bi ukazao da čovjek prije sticanja znanja znači očisti svoj nijet. Drugi razlog, mi govorimo o nijetu. Da je nijet šta? Neki kažu da je nijet uvjet za ispravnost tahareta. Znači, ukazuje nam autor jedno poznato fiksko pravilo koga se spore islamski učenjaci, a to je da li je nijet uvjet šart za ispravnost nekog djela, odnosno ovdje bolje kazati za tehareta ili nije. Pa je većina islamskih učenjaka kazala da je to šart. Dok hanefijski učenjaci i neki drugi pravnici kažu da to nije, znači, uvjet. I treća stvar koju se spomenuli, Znači da čišćenje duše biva prije čišćenja, prije čišćenja tijela. Kazali smo da ovaj hadis prenosi samo Omer radijallahu ta'ala anhu da sahaba, odnosno samo njegovim putem se hadis prenosi vjerodostojnim lance prenosplata. Da ga od Omera radijallahu ta'ala anhu prenosi samo ko? Alkame ibn Waqas Elejfi. A da ga od Alkame ibn Waqas Elejfija prenosi samo ko? Muhammed ibn Ibrahim Etejni. A od Muhammeda ibn Ibrahima Etejnija samo Jahja ibn Sa'id al-Ansari, jeste. I od Jahja ibn Sa'id al-Ansarija ga prenosi nakon toga koliko? 200 ljudi. 200 ljudi, kazali smo da ono što smo govorili o 700 nije ispravno da je to porekao Hafiz ibn Hajar u Fethul Bariju. Dobro. Ovaj hadis se prenosi od Omera radijallahu ta'ala. Ko će nam kazati jedan hadis koji govori o vrlinama Omera radijallahu ta'ala? Koga bilježi? Bilježi ga imam, imam Buharija. Ibn Mesud ga prenosi. A imam ga, Buharija bilježi. Ali to nije hadis, ja sam tražio hadis. To su riječ ashaba. Da je Allah te barak je tada učinio na Omerovom jeziku i srcu istinu. To je hadis poslanika sa koga bilježi ima Mahmed u svome musilu sa vjerodostojnim lance prenoslata. Govorili smo o nijetu i kazali smo da je mjesto nijeta gdje? U srcu. I da se ne, dogo, ne govori jezikom. Je li to mišljenje većine islamskih učenjaka? Jeste, nije. Iđma je konsensus, a džumhur je većina islamskih učenjaka. Pa većina islamskih učenjaka smatra da se nije donosi srcem, a ne donosi se jezikom. To je, možemo kazati, možda konsensus prvih generacija. Jer prve generacije niko od njih govori da se to donosi jezikom. To je znači neke poznije generacije, naravno iz šafijskog mezeba, smatraju da treba donositi jezikom i neki hanetijski pravnici. Ko će mi kazati dokaz da je čovjek nagrađen za svoj nijet? Da ga Allah nagrađuje po njegovom nijetu. Za njegov nijet da ga nagrađuje. Sveske sada treba biti zatvoren. Jer ako ćemo čitati, onda ja znam da svi znamo. Ko će kazati mi dokaz iz suneta poslanika sallallahu alaihi sallam da čovjek biva nagrađen zbog svoga nijeta? Reci. Znači u hadisu koga bilježi imam Ebu Jala u svome Mustedu i koga je dobrim ocijenio Hafil Rafi u svojim opaskama na Elihija, kaže poslanik s.a.v. Da, je, da će Allah otala znači kazati na sudnjem danu melecima, ovo je dakle hadisi kudcija, da će Allah kazati melecima upišite mome robu takvu i takvu nagradu. Pa kažu gospodaru naš, mi to nismo naš njegovim sahifama. Nemamo to da je on to uradio. Ali kaže, on je to nanijetio, on je to nanijetio, pa mi to upiši. Ima još jedan drugi hadis koji je slab, koga su spominjali, kako glasi on? Samo ruka. Da ne bi nas deset govorilo jedan put. Nije, mu'mina je vrijedniji od njegovog dijela. Kazali smo da je taj hadis slab, da ga bilježi ko imam Tabarani u da ga bilježi imam El Beheki u Šobu Limanu i da je slab. Da je slab, znači da nije ispravan. Kada bi bio ispravan, kako bismo protumačili taj hadis? Govorili smo pet ili šest načina tumačenja toga hadisa. Od deset koja je spomenula islamska ulema, mi smo spomenuli pola. Ko će nam spomenuti nešto toga? Odlično. Znači čovjek je nanijetio da obavi namaz po sunetu poslanika sallallahu sallam kako treba. I promakne ga nešto. Promakne ga nešto od sunneta, promakne ga neka dova, promakne ga nešto toga, ima nagradu kao da ga je obavio po sunnetu. To je jedan od dokaza, odnosno jedan od tumačenja ovoga hadisa da bi nije bio bolji od čega, od samog djela. Zaista ovdje je nagrađen po nijeta nije po djelu. I hvala Allahu Đelšanu koji čovjek nagrađuje po nijeta nije po djelu. Koje je to drugo tumačenje hadisa? Bravo, tako je. Znači, kada bi čovjek namijetio i kaže, ako budem gospodar moj, ako me poživiš 200 godina, 250, kao što je živio Salman al-Farisija, ja ću obožavati tebe, gospodar moj, na istini na haku. Pa ga Allah žano usmrti sa 60, sa 50, sa 40 i tako dalje. Ima nagradu onoga svega što je, znači, namijetio, Pa bi tako bio nijet bolji od, od njegovog djela. Ispominjali smo neke druge, ovaj, jeli, e, e, načine tumačenja ovoga hadisa koje treba ovaj ponoviti, znači koje treba zapamtiti. Jer ponekad, braćo, nije svaki slab hadis da o njemu ne treba ništa znati. Slab hadis i neko ti dođe kaže pogledaj da je nijet bolji od djela. Ti mu kažeš prvo taj hadis slab. On kaže ne, kod mene taj hadis vjerodostaje. E dobro, ako je kod tebe vjerodostojan, onda hajde da ti ga ja protumačim kako treba. Pa mu ga protumačiš, pa opet oboriš njegove dokaze. Znači, srušiš ono čime dokaziva. U redu. Šta znači riječi a amalu bi Znači, naravno, značenje, djela se cijene prema namjerama. Ali kakav je komentar ti riječi, kakav je tefsir, šta znači te riječi spominjali Šta znači te riječi? Ko će uputuma? Nema djela se cijene prema namjerama. Šta znači to? To znači u stvari šta? Da ne vrijedi djelo bez nijeta. Ne, djela se cijene prema namjerama. Govorili smo da je značenje tih riječi, odnosno snaga tog izraza jeste šta? Da ne vrijedi i da Allah neće prim djelo bez bez nijeta. Šta potvrđuje ovo što smo kazali? Iz istog hadisa. Nastavak hadisa dalje vraća. O innema ali kul imrin I svakom čovjeku pripada ono što na nijeti. Znači ne pripada ono što ne na nijeti. Nastavak hadisa potvrđuje znači taj prvi, taj prvi dio o kome smo govorili. Spomenuli smo jedan hadis koga videš imave Ebu Dawud u svome sunenu. Koji isto ukazuje da čovjeku pripada ono što na nijeti. Koji je to hadis? I čega je na arapski ga je zapisivo jedan od Spomenuli smo hadis u kome je poslanik sallallahu alejhi ve kaže men etal mescide li shay'in fehuwa hadlu. Ko dođe u džamiju zbog neke stvari ima nagradu od toga što je došao. Pa ko je došao u džamiju da obavi namaz, fard, ima nagradu farda. Ko je došao da obavi teraviju, ima... Ko je došao na Bajram, a nije došao na Sabah, ima nagradu Bajrama, a nema Sabah. Znači ima nagradu onoga što je nanijetio. Povodom čega si došao u džamiju. Kazali smo još da riječi innemel amalu bin nijat, djela se cijene prema namjerama, ukazuju da svaki čovjek mora sam zasebno donijeti nijet za sebe. Da ne može niko ni za koga donositi nijet, pa smo spomenuli neke od iznimki tako je, za znači za malodobno dijete može čovjek nijeti ili što je brat spomenuo za zekat, kada bi neko dao za nekoga, izdvajao zekijat, može znači zanijetiti za njega da daje znači s.a.v. kaže Femen kane hijđetuhu ila dunja u au imra'atin jen fa hijđetuhu ila ma hađere Njegova hijđa je, čija hijđa bude dunjaluku ili nekoj ženi da je oženi, njegova hijđa pripada onome što je naumio ili ima od, ono, ono što je naumio. Zašto poslanik sallallahu alejhi ve nije ponovio ponovo riječ ima od Dunjaluka, opet Dunjaluk. Zato što, znači da se ne bi ponovio spomen riječi Dunjaluka, a Dunjaluk je bezvrijedan, jer arapski primjer kaže men ehabbe šejen ekstere min zikrihi. Ko zavoli neku stvar, on je puno spominje. Mi smo na kraju prošlog predavanja spominjali razlog zbog toga je objavljen ovaj hadis. Pa smo kazali da se spominje predaja da je jedan od ashaba htio da oženi jednu ženu koja se zvala Umu Kajs, pa je zbog nje učinio hijđu da bi je oženio. Pa kad je to spomenuto poslaniku sallallahu sallam rekao je ovaj hadis. Pa smo kazali da je Ibnu Ređep al-Hambeli u svome dijelu Al-đamija kazao da je ova predaja slaba, da je nema salancem lancem Ja sam našao predaju koju bilježi imam El Tabarani u svome Mođemu Kebiru u devetom tomu. Ima predaju od Ibnu Mesauda u kojoj kaže jedan je čovjek koji se je zvao jedan je čovjek a, došao, učinio hijđu da bi oženio ženu koja se zvala Umu Kajs. Pa su ga nakon toga nazivali Muhađir Umu Kajs. Znači Muhađir svoje žene, jer je zbog svoje žene učinio hijđu. Ova predaja je, kako kaže H.P. ibn u Fethul Bari u prvom tomu, da je ispravna po Buhari i muslim, muslimovim kriterijima. No međutim, kako ćemo sad pomijeti između onoga što smo kazali, da nema vjerodostojne predaje koja ukazuje da da je ovaj hadis objavljen ovim povodom i između ove predaje. Tako da pomirimo? Jednostavno. U prvoj predaji u kojoj se spominje da je hadis objavljen ovim povodom nije ta predaja vjerodostojna. A u ovoj predaji nije spomenuto da je ovaj hadis objavljen tim povodom. Ovdje se kaže bio je čovjek koji je obavio hijđu da bi oženio ženu u Mukajs. Pa su ga zvali Muhađir u Mukajs. Je li spomenuto u ovoj predaji da je objavljen zbog toga povoda ovaj hadis i da je poslanik s.a.v. rekao ovaj hadis tim povodom? Nije spomenuto, pa prema tome ne može biti argument. Tako da nema znači jasnog argumenta koji bi na to, koji bi to ukazao. I našao sam još jednu predaj kod imama Nesaije u njegovom sunenu za koju Hatil ibn Hajar kaže u, desetom, u tomu Fethul Barija da je ispravna od Enesa bi Allahu anhu kaže došao je Ebu Talha i tražio Umu Sulejm da mu bude žena. Prosio je. Pa mu je kazala o Ebu Talha. Čovjek kao ti se ne može odbiti. Nemoguće odbiti čovjeka kao ti. Zaista vrijedan si svake vrline. No međutim kaže ti si čovjek tjater, a ja sam žena muslimanka pa ti nisam dozvoljena. Kaže primi islam pa će to biti moj mehr. Pa je primio islam i oženio je. Pa je primio islam i oženio je. Kaže Sabit El Bunijani koji prenosi hadis od Enesa ibn Malika. Kaže nisam nikada čuo za ženu u islamu da je imala, ljep, imala ljepši to je, kada najljepši mehr što je moglo biti u islamu, da je žena tražila čovjeka nevjernika da primi islam, da bi nakon toga bila mu žena. Naredni hadis a on je drugi po redu je hadis Ebu Hureyre radijallahu teala anhu u kome kaže rekao je poslanik sallallahu alaihi wa alihi La yakbelu Allahu salate ehadikum iza ahdese hatta yatawadda. Ne prima Allah namaz jednoga od vas kada izgubi abdest sve dok se ponovo ne abdesti. Ne prima Allah namaz jednoga od vas kada izgubi abdest, sve dok se ponovo ne abdesti. Ovaj hadis prenosi Ebu Horeira radijallahu ta'ala anhu, a Ebu Horeira je poznati ashab, oko njegovog imena postoje velika razilaženja među istoričarima. Razilaze se na više od 30 mišljenja. Ne zna se pravo ime Ebu Hureyre. Znači ne može se kategorički tvrditi kako je njegovo ime, ali ono što su odabrali mnogi islamski učenjaci jeste da se on zvao Abdurrahman ibn Sahr. Abdurrahman ibn Sahr. To je najjače mišljenje, znači da mu je bilo ime Abdurrahman ibn Sahr. Rođen je 31 godinu nakon godine slona. 31 godinu, znači nakon godine slona. Dobio je nadimak Ebu Hureyre po tome što je imao mače kojim se igrao. Kaže se da mu je to, da mu je taj nadimak nadio njegov babo i kaže se da mu je taj nadimak nadio poslanik sallallahu alaihi wasallam. Znači jedan od njih dvojice sallallahu alaihi wasallam ili znači njegov otac Ebu Hureyre. Primio je islam primio je islam kada je bila bitka ili primio islam godine kada se odila bitka na Hajberu. A to je bilo sedme hiđarske godine ili šeste po drugom mišljenju. Znači ili šeste ili sedme hiđarske godine shodno onome kako su spomenuli istoričari, jer nemaju jednoglasan stav kada se je desila bitka na Hajberu. Znači šeste ili sedme hiđarske godine. U sunetu poslanika sallallahu alejhi se navodi nekoliko hadisa koji govore o odlikama, brlinama Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu. Pa na primjer bilježe Buharija i Muslim u svojim vjerodostojnim hadijskim zbirkama da je poslanik sallallahu alaihi wasallam jednoga dana bilježe imam Buharija i Muslim u svojim vjerodostojnim hadijskim zbirkama da je poslanik sallallahu alaihi wasallam jednoga dana rekao ashabima ko će mi prostrti svoj ogrtač na zemlju dok ne završim ovaj svoj govor pa će ga potom uzeti i neće nikad ništa zaboraviti. Kaže Ebu Horeira radijallahu ta'ala anhu, pa sam prostruo svoj ogrtač, dok poslanik sallallahu alaihi sallam nije završio sa svojim govorom, pa sam nakon toga uzeo taj ogrtač i tako mi onoga učio je moje ruci, moja duša, nikad više nakon toga nisam ništa zaboravio što sam čuo od poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. I biljež imam Buharija u svome dijelu Sahih od Kajsa ibn Ebi Hazima da je kazao, rekao Ebu Horeire, kaže ja sam ponekad znao da padnem između kabra poslanika sallallahu alejhi ve i njegovog mezara. Pa bi prišao jedan od ashaba i svojom nogom kaže pritisnuo moj brat, misleći da sam lud. A kaže tako mi Allah ja nisam lud, već sam gladan. Već sam gladan. Zato su govorili ashabi Ensarije i Muhađiri, po navršnom Muhađiri, nas je, kaže, zabavilo udaranje ruke od ruku na pijaci, prodaja. Dok je, kaže Ebu Horeira radijallahu ta'ala slušao hadisa od poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Pominje Ibn Sad u Tabakat Kubra predaju da je poslanik sallallahu alaihi wasallam dobio Ebu Hureyri da ga zavoli svaki vjernik i svaka vjernica. I ovu predaju također spominje Hafir ibn Hajar u svome dijelu Elisabe, da ga zavoli svaki vjernik i svaka vjernica. I spominje imam Ibn Mufleh, jedan veliki hambelijski pravnik, u svome dijelu El maksadul eršed fi zikri ashabil imami Ahmed. Od imama Ahmeda da je rekao sanjao sam poslanika sallallahu alaihi wasallam jedno veče pa sam ga upitao o Allahov poslaniće ono što prenosi Ebu Hureyre od tebe od hadisa je li to ispravno, je li to hak pa je kazao poslanik sallallahu alaihi wasallam jeste to je istina i to je ispravno znači ono što prenosi Ebu Hureyre Ebu Hureyre je inače jedan od ashaba koji prenosi najviše hadisa ima devet ashaba koje spominju hadisi koji se zovu El Muksirin. Oni koji prenose puno hadisa. Najviše prenosi hadisa Ebu Hureyre. Potom Ajša. Potom Enes. Potom Abdullah ibn Abbas. Potom Abdullah ibn Omar. Potom Džabir. Potom Ebu Said el Hudri. Potom Abdullah ibn Mes'ud. I potom Abdullah ibn Amr ibn As. To je devet ashaba koji najviše prenose hadisa. Pište. Prvo, prvo Ebu Hureyre. Zatim Ajša, zatim Enes, Ibn Abbas, Ibn Omer, Džabir, Ebu Said, Al-Hudri, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Amr ibn Las. Ponovit ćemo još jedan put. Ebu Hureyre, Ajša, Enes, Ibn Abbas, Ibn Omar, Džabir, Ebu Said al-Hudri, Ibn Mas'ud i Abdullah ibn Amr ibn Las. To je devet saba koji su najviše prenijeli hadisa od poslanika sallallahu i mi smo ih sada poredali na način kako su prenijeli, na način kako su prenijeli te hadise. Spominje Ibnul Džauzi, Ibnul Mulekin i drugi da je Ebu Horeira radijallahu ta'ala anhu prenio 5374 hadisa. 5374 hadisa je prenio, no međutim, nema sumnje da je ovaj broj i ova cifra vezana sa svim hadisima koji se ponavljaju. Jer kod Buharije muslima, imama Ahmeda u Musnedu i kod sabirača Sunena nalazi se 1336 hadisa, bez ponavljanja. Pa kada smo u drugim hadijskim zbirkama imali još hiljadu, to opet ne bi prešlo nikako dvije i hiljade hadisa. Tako da znači ovaj broj se odnosi sa hadisima koji se ponavljaju. U citiranom hadisu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže ne prima Allah abdest nekoga od vas kada izgubi abdest dok se ponovo ne abdesti. Abdest je braćo propisan i abdest je legitiman Kur'anom, sunnetom i konsensusom islamskih učenjaka. Kur'anom, šta je dokaz u Kur'anu za abdest? Dokaz u riječi Allaha te barake o teala Ja ejuha amenu i kumtu minas salah فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين O vjernici, kada ustanete na namaz i kada pođete da obavite namaz, Operite svoja lica i svoje ruke do, do zglobova ili do lakata i potarite po svojim glavama i operite svoje noge do članaka. Ovo je znači šesti ajet sure El Maide. To je dokaz iz Kur'ana o legitimnosti abdesta. Hadisi poslanika sallallahu sallam su prepuni toga. U Buhari i Muslimu, kod sabirača sunana i drugi brojni se hadise navode o abdestu. I također konsensus islamskih učenjaka potvrđuje legitimnost abdesta. Allah ne prima, kaže poslanik sallallahu alejhi ve Allah ne prima namaz nekoga od vas kada izgubi abdest sve dok se ne abdesti. Ovaj hadis je opšteg značenja. Opšti I vrijedi za sve ono što kvari abdest. Bilo što da čovjek učini što mu kvari abdest, ne može klanjati dok ponovo ne abdesti. I također vrijedi za sve namaze. Jako bitno. Ne prima Allah namaz nekoga od vas. Kakav namaz? Dobrovoljni obavezni, dženazu namaz, ovaj onaj bilo koji namaz, Allah ga ne prima dok se ponovo ne Dobro. Čovjek klanja namaz i zaboravio da abdesti. Klanjao je namaz, ali nije abdestio prije toga. Kad je završio namaz pred selam, sjetio se da nije abdestio. Šta će učiniti? Ponoviti namaz. Mora ponoviti namaz po konsensusu uleme. Nema ni jednog jedinog učenjaka da je kazao suprotno tome. A konsensus je eliđma, to je kad se slože islamski pravnici na nekom pitanju. I to je validan argument od ehlu sunnata u džemata. U redu. Dođe nam jedan hadis, vama jedno pitanje. Dođe nam jedan hadis koji kaže da se radi tako i tako, po određenom pitanju. A dođe sva ulema i kažu ne, ne radi se tako, već se radi suprotno tome. Hoćemo li mi slijed hadis ili ćemo slijediti Allahu Akbar. Allah te barake od tala, jer nas zadužuje da slijedimo hadis ili učenjaka nekog ili ulemu? Poslanika sam sada. Dakle, slijedit ćemo šta? Hadis. Nećemo. Slijedit ćemo ulemu. Slijedit ćemo ulemu ako se radi o konsensusu uleme, to je bitno. Poslanik sallallahu alejhi ve rekao nešto, došao konsensus uleme, sva ulema kažu ne radi se tako, već se radi ovako. To bi značilo da 14 stoljeća ulema nije razumjela nešto, pa mi miskini došli u ovome stoljeću 14. ili 15. hirskom pa da ih poučimo kako treba raditi. Kada se ulema složi na nečemu, a nikad se ulema neće složiti na onome što je pogrešno. Uvijek se ulema složi na istini, kad se slože. Ako su se islamski učenjaci razišli po nekom pitanju, to je druga stvar. Tu se gledaju argumenti jedne i druge strane, važe se. Ali kada se slože, onda je to jači dokaz, jer hadis može biti da je dokinut, a mi ne znamo. Hadis može biti da je dokinut, a mi ne znamo. Može biti da se taj hadis možda odnosi samo na poslanika, sallallahu alaihi a ne odnosi se na nas. Znači, postoji više mogućnosti. Ali kada se ulema složi, niko nije kazao suprot tome, onda se radi po onome što je ulema kazala i po čemu se ulema složila. Također, šta nam je drugi dokaz da Allah te je ne prima namaz čovjeka koji je izgubio abdest sve dok se ponovo ne abdesti. Zna li neko dokaz? još jedan dokaz. Ja sam mislio još jedan dokaz iz sunneta. Zna li još neko dokaz da on ne prima namaz bez abdesa? Mi znamo svi da on ne prima namaz bez abdesa. I to niko od muslimana, nikome to nije skriveno. Dobro, kada neko upita šta ti je dokaz za to? Ti ćeš stati gledati u Znači, da znamo ono što znamo, da to znamo isto tako, da, to znamo isto sa dokazima. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam u hadisu koga bilježi ima muslim, la yakbelu Allahu bi gajri tuhur. Allah ne prima namaza bez taharata. Allah ne prima namaz, ne prima Allah te barake od namaz bez tahareta. Znači ovo ovaj je dokaz da neće Allah ženu primiti onaj namaz koji, za, koji se nema taharet. U redu. Kako mi to možemo razumjeti iz hadisa? Pazite vamo. Kako možemo razumjeti iz hadisa? Ne prima Allah namaz nekoga od vas kada izgubi abdest, sve se na abdesti, kako možemo razumjeti da nije dozvoljeno klanjati bez abdesta? Kako možemo razumjeti za hadisa? Znači, ne prima Allah namaz. Da li vrijedi čovjeku da čini djelo koje Allah neće primiti? Ne vrijedi. Znači, tu je dokaz, jer ponekad treba razumjeti hadis. Kako shvatiti iz hadisa ono što se hoće kazati hadisom. Allah ne prima takav namaz u redu. Je li validno tebi da činiš djelo koje znaš da Allah neće primiti? Nije validno. Znači, neće ga Allah primiti, znači ne prima se takav namaz, ovaj, jer se za njega nema abdest. Što se tiče onoga što smo govorili, da čovjek koji zaboravi abdest pa klanja, on će ponoviti, znači, ovaj namaz i to nema razilaženja među pravnicima. Svi su. Da, naravno, on će ponoviti abdest, uzeti ponovno abdest, naravno, sa taharetom, zbog toga i ponavlja, i ponoviti namaz i tu nema razilaženja među pravnicima. Svi su složeni, znači, da takav da takav mora ponovo otići, znači abdestiti s početka i mora ponoviti svoj namaz. U redu. Čovjek, ovaj hadis kaže da Allah ne prima namaz bez abdesta. U redu. Šta ako čovjek, ovo se odnosi kada čovjek može abdestiti, a nije abdestio. Ali šta kada čovjek ne može abdestiti, nema mogućnosti, nema vode. Znači tada će uzeti tejemu. U redu. Kod islamskih učenjaka postoji pravilo da čovjek uzima tejemum bez obzira na vremenski period dok nema vode, dok god da nađe vodu. U hadisu koga bilježi imam Tirmizi i koga vjerodostojnim smatra Ibnul Katan i Tirmizi, a dobrim Hafiz Ibnul Hajar al-Askalani, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, Es-sa'idu tajibu wa al muslimi wa maja ašra sinin. Zemlja je abdest za vjernika zemlja je abdet za vjernika, tama ne našao vode deset godina. Zemlja je abdec za vjernika, to jeste abdesni se zemljom, to jeste činite jemom zemljom, taman ne našao vode deset godina. Pogledajte, draga moja braćo, kakva je milost Allaha te barek prema njegovim robovima i da ih ne opterećuje preko njihovih mogućnosti. Deset godina čovjek živi, ima vodu samo za piće i za tuširanje, i za osnovne svoje potrebe, on će uzimati temu. Neće se, znači, abdest takvom vodom. Čovjek izišao na put, ima vodu za piće, auto mu troši vodu, mora u auto stavljati vodu, ne može doći do odredišta, uzima temu, a ostavlja tu vodu za potrebe. Čak se islamski učenja spore da li je čovjek obavezan da kupi, naišao i neko prodaje vodu. Da li mora kupiti vodu da se abdesti? Tu se znači vodi spor. Neki učenjaci kažu da ne mora kupiti, ako po tom pitanju znači ima poseban propis o kome ne možemo sada govoriti, ali to nije tema, znači ovoga hadisa. Razišu se islamski učenjaci kada je propisan abdest. Znači, kada je došlo do propisivanja abdesta. Neki pravnici, pojedinci kažu da je abdest u prvo vrijeme islama bio sunnet. Pa potom propisan kao farz. No međutim, ispravno ono što kaže Džumbur, da je abdest od prvog vremena bio obavezan. Da je abdest od prvog vremena bio obavezan za namaz bore se također islamski učenjaci, jer i čovjek uvijek obavezan kad polazi na namaz da uzme abdest. Možda, mora li znači za svaki abdest da uzima za svaki namaz da uzima abdest bez obzira imao abdest ili ne imao. Čovjek pošao da obavi podne namaz i ima abdest od sabaha. Je li mora takav abdest? Islamski učenjaci se spore. Jedan dio selefa pa kažu da mora. Jedan dio selefa pa kažu da mora abdesti za svaki namaz i to dokazuju riječima Allaha te barake o ja, ejuha alladine amenu, ida kumtu minas sala, pavsilu O vjernici, kada ustanete, pođete na namaz, operite svoje lica, odnosno ajet abdesta. Kažu ajet, ukazuje kad god pođeš na namaz, kad se digneš na namaz, da trebaš da se abdestiš. Međutim, džumhur islamskih učenjaka, kako spomnje Ibnu Dakik Aid, kažu da je to bilo u prvo vrijeme Islama. Da je u prvo vrijeme Islama bilo to obavezno za svaki namaz, potom je to dokinut. Jedan dio mu kažu da je ajet u kome se kaže i da kuntu minas salati silu ova naredba da uzmete abdest kažu da je to naredba kojom se želi ne sunijet, znači ne želi se naredba da bude vađib, nego da bude sunnet nešto radi odlike abdesta. I zato se prenosi od Ibnu Omara radijallahu ta'alanu da je on stalno uzimao novi abdest za svaki namaz tražeći odliku, jer je namaz, taj abdest ima veliku, znači, odliku. U jednom hadisu se kaže da je el vudu ala vudu nurun. Abdest, na abdest je svjetlo. Abdest, na abdest je svjetlo. Znači u hadisu stoji abdest, na abdest je svjetlo i stavite u zagradi da je taj hadis lažan. Kaže imam Ševkjanija da taj hadis nije ispravan, Spominje ga u lažnim hadisima i kaže Raqi da ga ne može naći sa povezanim lancem prenosilaca. Znači taj hadis se ne smije pripisati poslaniku sallallahu alaihi wa alaihi U red, islamski učenjaci se spore kada je dokinuta ova obaveza. U prvo vrijeme islama kažu da je abnes bio obavezan za svaki namaz. U redu. Kada je dokinuta tu? Kaže jedan dio islamskih učenjaka, zna neko kada je dokinuta. Kad je poslanik sa oslobodio Meku? Zašto? Zato što je na taj dan oslobođenja Meke poslanik sallallahu sallam klanio pet namaza sa jednim abdestom. I kažu da je tada dokinut. Da je znači dokinut ovaj propis. I to nije jako mišljenje. I to mišljenje nije jako, to je mišljenje slabo. Ko zna zbog čega? Nije jako mišljenje zato što se prenosi kod Buharije u njegovom sahihu da je poslanik sallallahu alejhi u alihi na bitci na Hajberu klanjao i kindiju i sa jednim abdestom. A kada se desila bitka na Hajberu? Bitka na Hajberu je bila šeste ili sedme hiđarske godine. Kako ste spominjali? Malo prije spominjali. Hajber. Bitka na Hajberu. Na Hajberu. Bitka na Hajberu je bila ili šeste ili sedme hiđarske godine. Kada je u redu šta? Primio islam. U redu. A oslobađanje neke kada je bilo? Koje godine? Osme hiđarske godine. Osme hiđarske godine je bilo oslobađanje Mekke. Nećemo kazati osvajanje, nego oslobađanje Mekke bilo je osme. Pa je znači poslanik sallallahu alejhi prije osme godine klanjao dva namaza sa jednim abdestom. Pa ovo ukazuje znači da nije dokidanje ovoga propisa bilo osvajanje Mekke, već da je bilo prije toga. Poslanik sallallahu alejhi ve je imao običaj da stalno abdesti za novi namaz. Kaže Enes radijallahu ta'ala anhu u predaji koju bilježi Buharija, abdestio je poslanik sallallahu alaihi sallam za svaki namaz, bez obzira imao abdest ili ne imao abdest. Pa su upitali Enesa, a kako ste vi to činili? Kaže, mi smo, kaže, abdestili jedan abdest. U drugoj predaji kod Buharije kaže, bio nam je dovoljan jedan abdest dok ga ne izgubimo. Bio nam je dovoljan jedan abdest dok ga ne izgubimo. Znači to je dozvoljeno. Ali je sigurno bolje ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio osim u iznimnim situacijama. Znači da se abdestio za svaki za svaki namaz ponaosob. I ovdje kažu islamski učenjaci većina mu fesira, većina mu fesira tumači ajet kada ustanete na namaz ili kada pođete na namazu Operite svoja lica, oni kažu da ima ovdje ono što su spominjali jedan dan, a to je da ima jedna rečenica ili jedan dio koji nije spomenut. Kažu, ja ejuhelladine amenu, da kumtu minas sala, wa entum muhdithin, o vjernici, kada pođete na namaz, a vi nemate abdesta, a vi nemate abdesta, to je u zagradi. Onda operite svoja lica, to je pa tako tumače znači ovaj ajet. Pa hoće kazati da ima u nešto što nije spomenuto, a to je da se abdest znači uzima samo i naredba za uzimanje abdesta je onda kada čovjek nema abdesta, nije ga imao ili kada ga je izgubio. Islamski učenjaci pa raspravljaju, raspravljaju o jednoj meseli, o jednom pitanju, o čovjeku koji nema mogućnosti ni da se abdesti ni da uzme temu. Čovjek bolestan na svoje postelji nekomičan. Ili čovjek zavezan kod neprijatelja, zavezali ga. Pa ne može ni jedno ni drugo. Šta će učiniti? Po ovome mišljenju imaju četiri stava. Po ovome pitanju imaju četiri stava. Mi ćemo spomenuti dva. Da ne ulazimo znači puno u razilaženja, spomenut ćemo dva najpoznatija stava. Prvi stav je stav da se kaže da će klanjati onako kako se nalazi u halu kome se nalazi i bez abdesta. I neće ponavljati namaz klanja kako može bez abdesta i neće ponavljati namaz. Drugi stav je stav mama Malika i drugih učenjaka koji kažu ako se ne može abdestiti i istekne vrijeme, a on se nije mogao abdestiti, neće klanjati i neće ponavljati. Neće klanjati namaz i neće ga ponavljati. Propusta namaz taj. To je mišljenje mama Malika i drugih nekih učenjaka. Prvo je znači mišljenje da će klanjati onako kako može bez abdesta i neće nakon toga ponavljati više taj namaz. A drugo je nekako suprotno tome mišljenje pa se kaže neće klanjati i neće ponavljati. U redu. Prvi učenjaci koji su kazali da će klanjati bez abdesta, oni kažu da je abdest uslov za ispravnost namaza. Uslov za ispravnost namaza. A drugi učenjaci kažu, ovo je bitno da se razumije, a drugi učenjaci kažu da je abdest uvjet za obavezu namaza. Ovo je velika razlika između ova dva stava. Ste razumijeli? Prvi kažu da je abdest uvjet za ispravnost namaza. Uvjet ili uslov za jednu tisuću. A drugi kažu da je abdest uslov za obavezu namaza. Pa kažu kad nestane tog uslova, abdest više nije obaveza. A prvi kažu ne za ispravnost namaza, pa kad nestane tog uvjeta, ono što nestane od uvjeta i ne može čovjek ispuniti, Allah ga ne opterećuje preko njegovih mogućnosti i on tada spada mu taj uvjet i on će obaviti svoj namaz kako može. I ispravno je svakako prvo mišljenje. Jer mi kažemo u prvom slučaju čovjek nije u mogućnosti da uzme abdest, je tako? A je u mogućnosti da klanja Jeste u da klanja onako kako jeste. Dobro, ti si ga oslobodio abdesta. A zašto ga oslobađaš namaza? Je tako? Oslobodio si ga ono što ne može u redu. A zbog čega ga oslobađaš onoga što može? Allah ne opterećuje čovjeka preko njegovih mogućnosti, pa čovjek u tom slučaju mora klanjati bez abdesta i mora klanjati na halu i u halu kome se nalazi i neće nakon toga više ponavljati svoj namaz. Također ovaj hadis ukazuje da čovjek kada izgubi abdest, bilo da se radilo da ga je izgubio namjerno ili nenamjerno. Mora ponoviti svoj šta? Abdest. I namaz ako je u namazu. Jer poslanik sallallahu alejhi ve nije razlikovao između onoga koji izgubi namjerno, znači pokvari svoj abdest i onoga koji nenamjerno to učini. Tako. Bilo ovako ili ovako, isti je propis. Čovjek u namazu i namjerno to učini. Namjerno, na primjer, pusti vjetar. Pa izgubi abdest i pokvari sebi namaz. I nenamjerno to učini. I jedan i drugi su i pokvarili svoj namaz i abdest i mora jedan i drugi ponoviti abdest namaz. No međutim što onaj prvi može imati grijeh zbog toga što se igra na namazu. Ako nije imao, znači, nužnu potrebu za tim, trebao je da se strpi, ako je već našao se u namazu. U redu. Jedan dio islamskih učenjaka kaže, a to je imam Šabi, Tavin, poznati Šabi, Tavin, i Ibnu džarir Taberi, poznati mu Fesir, kažu da se dženaza namaz može klanjati bez abdesta. Ovi islamski pravnici, da im se Allah Đelešanu smiluje, a to su imami ovoga umeta, kažu da se dženaza namaz može klanjati bez abdesta. No međutim, ovo mišljenje nije ispravno i mnogi su ga islamski učenjaci osudili, jer sva druga ulema, skoro pa konsensus uleme ukazuju da to, da treba imati za dženazu abdest i to ukazuje, potvrđuje ovaj hadis ne prima Allah namaz nekoga od vas. Je li dženaza namaz? Jeste namaz. Samo što se razlikuje po svojoj formi. Je li namaz za pomačenje sunca namaz? Jeste. Je se on razlikuje od običnih namaza? Razlikuje. Koliko on ima rukua? Dva rukua. Na svakom rekiatu po dva Evo razlike. A dženaza nema rukua i sjesti, To je razlika u formi. Ali što se tiče namaza, to ostaje da je namaz. Pa je dženaza namaz, pa je namaz za pomračenje sunca namaz, pa je sabah namaz. To sve namazi samo se razlikuju u svojoj, u svojoj formi, znači. U redu. Kada bi čovjek namjerno klanjao bez abdesta, kakav je propis? Namjer čovjek zna, nema abdesta i stanje klanja bez abdesta. Kaže većina islamskih učenjaka da je griješnik, da je griješan. Kaže ima Ebu Hanife da je kjafir. Kažu da je kjafir. Zbog čega? Ko zna? Jer je stati na namaz bez abdesta izigravanje sa dinom. Allah ti naredio da se moraš abdestiti. I ti doješ kažeš jesi gospodar moj naredio, ali ja to neću, nego ja kajam bez abdesta. Kaže, to je izigravanje sa vjerom. I nema sumnje, ako bi čovjek to učinio, s tim da se izigrava sa vjerom, da bio nevjernik. To nema sumnje, Jer izigravati se sa vjerom bilo čime, a naročito sa namazom, sa glavnim, centralnim, onim praktičnim obredom, je sigurno nevjerstvo Allaha tako da je to, znači, tako da je to jako opasna stvar. Dobro. Ovdje se kaže u hadisu La yakbalu Allahu salate ahadikum idha ahdese hata yatawadda. Allah ne prima namaz nekog od vas kada izgubi abdest dok se ponovo ne abdesti. Što još moramo dodati ovdje? Dok se ponovo ne abdesti i i klanja. Jer ovdje može neko kazati čovjek klanjao namaz i izgubio abdest i podao ovdje ponovno s abdest i ne Kaže poslanik, sallallahu sallam, nije spomenuo hadisu, treba ponovno klanjati. Rekao je da Allah ne prima taj namaz dok se ponovno ne abdesti. Ja sam se ponovno abdestio i završio. Ne. Ovdje se u hadisu se hoće reći dok se ponovno ne abdesti i ne ponovi šta? Dotiši, dotiši namaz koga je jel, klanjao. Neki islamski učinjaci ovim hadisom dokazuju da čovjek koji je izgubio abdest, odnosno sumnja da li je izgubio abdest, neće ponavljati svoj abdest. Jer poslanik sallallahu sve ne kaže ne, prima Allah namaz nekoga od vas kada izgubi abdest. Dobro, onaj koji sumnja, je li on izgubio abdest? Čovjek sumnja da je izgubio abdest. Je li on izgubio abdest? Nije, jer on, je siguran da je uzeo abdest. A sada sumnja da li ga je izgubio. Znači na jednoj strani ima jetin uvjeđenje da ga je uzeo 100% a na drugoj strani ima nekakvu sumnju da ga izgubio. Može li ta sumnja popiti jekin? Pa ostaje, jer ovdje poslanik s.a.v. kaže, nećemo primiti Allah namaz, ako izgubi abdest, sve do ga ne ponovi. A ovaj nije siguran da li je izgubio abdest. Pa prema tome ne mora ponovo abdestiti. Ne mora, znači, ponovo abdestiti. Jedan dio islamskih učenjaka, kako spominje Ibn Abdulber u svome dijelu u prvom tomu na, 190, 179. stranici, kaže da jedan dio pravnika smatra da čovjek koji dođe da klanja bez abdesta. Nema čovjek abdesta, došao i donio početni tekbir, počeo sa namazom. I u namazu se sjeti da nema šta? Abdesta. Jedan dio pravnika kaže, taj će stati, taj će prekinuti namaz, neće presalamiti, nego samo izići, abdestiti i vratiti se i nastaviti se namaz odande odakle stao. Znači, neće ponovo ponavljati ono što je bilo iz početka. No, međutim, ovo mišljenje je slabo. Ovo mišljenje je slabo. Njega pobio ovi hadisi koga smo spomenuli. I neki spominju čak konsensus oleme po tome da to nije, da nije ispravno. Oni dokazuju ovo hadisom koga bilježi imam Buharija u svome sahihu. Od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu kaže da je jednoga dana proučeni kamet za sabah namaz pa je poslanik sallallahu poredao sapove došao je na mjesta do mjesta do koga se klanja na mjestu gdje će klanjati poslanik sallallahu pa se sjetio da je džunup. Pa se vratio, istuširao se, okupao se i vratio se i klanjao ashabima taj namaz. U redu. Ima li ovdje dokaz ome hadisu da je poslanik sallallahu ušao u namaz? Nema. Kaže, došao je do svoga mjesta gdje će klanjati. Nije spomenut. No, međutim, moramo skupiti sve hadise ove. Odmah moramo sve puteve ovoga hadisa skupiti i sve knjige prevrnuti da bismo znali šta se hođi kazati hadisom. U predaji kod Ebu Davu da se kaže fekebber, pa je donio početni tekbir. Ha, gotovo, već ušao šta? U namaz. A bio džunup. I otišao, pokazao ljudima da ga sačekaju, otišao, istuširao se i vratio se i klanjao ljudima namaz. Je li sada dokaz da se može klanjati? Je li sada dokaz da može nastaviti tamo gdje je stao? Nije. Zašto nije? Nije kazan. Zato što od se kaže, donio je početni tekbir, otišao je poslanik sa kupao se i vratio se i klanjao namaz. Je li spomenuto da je poslanik sa osanem nastavio na mjestu gdje je stao? Nije. Može li biti argument? Ne može. Jer ovdje, ovo su precizne stvari. Poslanik sa je došao i počeo u redu. Mi priznajemo vjerodostojnost Hadisa. U predaje Ebu Davuda koja je vjerodostojna, koju vjerodostojno smatra šejh Albani i drugi, kaže se da je poslanik sa osanem donio početni tekbir u redu. Otišao, istuširao se i vratio se i klanjao im namaz. Jer kazano da je nastavio? Nije. E da je kazano da je nastavio, tad bi bio kategorički dokaz. No, međutim, u ovome slučaju ne može biti dokaz, pa se mi vraćamo na hadis, na naš hadis, koga smo danas imali, u našem predavanju, kome se kaže ne prima Allah namaz nekoga od vas, kada izgubi abdest, dok se ponovo ne abdesti i ne klanja taj namaz. Pa bi tako bilo ispravno da čovjek, znači, bilo bi pokvareno, znači ono što se već desilo. E ovdje se jedino izuzima, braćo, kada bi čovjek klanjao kao imam džematu, pa završio namaz i sjetio se. E tad džemat ne mora ponavljati, nego samo imam ponavljati. I tako se prenosio od Omara radi Allah, anhu da uradio. Jedno jutro Omar radi Allah izišao i ashabima klanjao sabah namaz džunut. I kada se sjetio, nakon namaza, istuširao se i sam za sebe klanjao namaz. A dok, to, dok se čovjek sjeti na ovom slučaju namazu, mora znači ponoviti se namaz iz početka. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nebina Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakum al